el món del circ és tan extens que aquí jo el que sí he intentat és fer una petita eh, bueno, introducció al meu món i el que he fet és adaptar el circ a mi mateix. Llavors ha sortit aquesta exposició aquí a la Galeria Lola Ventós.